Momentuan, ari dira Bayonako hauzo ezberdinetan instalatu nahian, linki, eta batzutan, eh, pixka bat, eh, langilean araberan, batzutan sehatzen dira atea bortxatzen, ere bai, edo eh, jendeari erreiten behar tuak diela horren onartzera, eta jakin behar da ez dela horrela, bakotsak badugu eskubidea ez ez tatzeko. Hortarako dira arrazoa ezberdinak. Bat, aldatzen dituzte, biziki ongi biltzen diren kontagailu batzu. Beraz, erran nahi du kontagailu horiek botatuko diela, ondarkinak sortuko diela, bestalde badu uh, presio izigarri bat, kontagailu horiek teknologia berriak erabiltzen dituzte, ondorio sego aski emendik amar urtetara beharko dira aldatu. Beraz, horrek badu kostu izigarri bat, beharrezkoa ez dena. Lehen arrazoian eretzat, bigarrena da kontagailu horren bitartez jakiten alko dutela, susen, zer egiten dugun, noiz, eta noraz bait, jakinen dute e, etxean egiten dugun guzia, jana baitu. Gaua zari bai magira, ordeina gehiru baliatzen, edo telebista, edo, ez dakit gure telefono mugikora, jakiten alko dute. Horrela, dena, beraz noraz bai, gure ohitura guztiak ezagutuko dituzte. Eta hori, arruzku bada gure askatasun eh, personalen zat. Eta hirugarrenik ez bada fogatua ere, badira osasunaren zako eh, arazoak edo arriskuak gutienez. Eta bakigu jende batzu biziki sensibleak diela eta uinak jasotzen dituztela eta kalteak sortzen dituzte dituztela haien gan. Hiru arazoioen nik ez dut nahi, eta hemen garen gu José La Victoire, kad kolektiboko kidea Je fais appel aux élus parce que, euh, en dernier ressort, ça va se retourner contre eux. Et puis, l'attitude aujourd'hui d'Enedis est vraiment euh, outrageante. Donc, il n'y a que, il a que qui peuvent faire quelque chose. Nous, si nous nous battons contre euh, directement, si, un consommateur se bat contre Enedis, ça tourne toujours un petit peu à l'affrontement. C'est pas très bon. Pierre Wissler, Shiberuko linkirikes kolektiboko Kideada, et à Siberura noiz helduko diren erraiten digu. Instalazioa programatua da 2019 eta eta 2021 eta hogeita batzean. joan dira, eh? administrazio hausite gira, zertan daien afera hor. Prefetak uh, bat eskatu du tribunal administratif hori, eta e, eh, referre prozedur bat. Ez, ez da eh, urgentziarik zeren Siberuan eh, instalazioa da 2000 eta emerezian programatua. Baina Tribunal Administratiboak onartu du erreferelui eta suspenditu ditu iru, iru delibero horiek. Pentsatzen dugu estatua, estatuak du proiektu hori manatzen, Enediz da langilea azkenean eta justizia da bere zerbizuan dela. E, oso garbi eta argi agertzen dela hori eta hauzi e, horiek dute helburutzat baizik e, beldur-beldur e, edatzea.